Tayo po ngayon ay dadako sa ikatlong bahagi ng ating pag-aaral na may kinalaman po sa paksang pagtitiwala sa Diyos. At sa pagkakataong ito, nais ko pong talakayin ang isang issue na may kinalaman sa doktrina na lumalaganap sa ating bayan ngayon na kilala sa tawag na prosperity gospel or health and wealth theology. At bilang pagpapasimula ay nais ko pong basahin yung sinasabi po rito sa Mark chapter 6 verse 27. Agad na isinugo ng hari ang isang kawal na bantay at ipinag-utos na dalhin sa kanya ang ulo ni Juan. Umalis nga ang kawal at pinugutan niya ng ulo si Juan sa bilangguan. Now, in an age where prosperity gospel reigns in media and in the hearts of men, uh, minsan ay magiging salot ka sa tingin ng lipunan at maging sa simbahan kung ipapahayag mo na ang tinatawag na health and wealth gospel ay hindi biblical. And you see, sa buhay ni John the Baptist, dito po sa verse na ating binasa, He was a faithful preacher of the gospel. He was true to God and faithful to the message entrusted to him. And no question about that. Talagang tapat po siya. However, dito po sa verse natin binasa, ano po yung nangyari sa kanya? Well, nabasa po natin na pinapugutan lang naman siya ng ulo. At bakit? Ano ang dahilan? Well, because he pointed out the sins of Herod Inexpose niya ang kasalanan ni Herodes. Mababasa po natin yan sa Mark 6 verse 18. Now, kung ilalagay mo si John the Baptist sa mga simbahan ngayon, do, do you think isa kaya siya sa mga gustong-gustong preachers ngayon? Isa kaya siya sa mga charismatic na tele-evangelist ngayon? I don't think so. So nasaan kung gayon ang health and wealth sa buhay ni John the Baptist? Una sa lahat, nakatira po siya sa ilang o sa disyerto. Tapos ang pagkain niya pa ay hindi kasarapan. Locust or balang yung kanyang ulam. <laughs> and then, hindi siya maganda manamit. Tapos yung kanyang message sa mga tao, mensahe ng paghuhukom na tungkol sa kanilang mga kasalanan kung hindi sila magsisisi at ihahanda ang puso sa pagdating ng Panginoon. So I think kung nabubuhay ngayon si John the Baptist, maaari siyang pagsabihan ng mga preachers ngayon na, Oh, come on, John, kulang ang faith mo. May tinatago ka kasing kasalanan sa Diyos eh, kaya naghihirap ka. Huwag ka kasing controversial. Preach God's love. Huwag kang conservative masyado. Huwag kang judgmental sa mga denominations. I think ganyan yung sasabihin ng mga preachers ngayon kay John the Baptist. At eto pa, concerning health and wealth sa buhay ni John the Baptist, nais ko pong i-consider po ninyo mga sumusunod na ito. Una sa lahat, tayo po ay nasa mundong pinaghaharian ng kadiliman. Sadyang may mga tao na laban sa atin, mga taong handa po tayong patayin. Ganyan ang kinalalagyan po natin sa buhay na ito bilang Kristiyano. Sa Galatians 1 verse 4, sinasabi po ni Apostol Pablo na we are in a present evil age. At sabi rin ng Panginoong Jesus na ang mundo ay galit sa atin sapagkat ito ay galit sa Kanya. And therefore, kapag mahal mo ang Panginoong Jesus, tiyak na ang pagmamahal mo sa Kanya ay magkukos ng galit ng mundo laban sa iyo. Number two, if it is God's will now that Christians will enjoy health and wealth, eh bakit itong si John the Baptist, faithful sa message at sa Diyos, e pinapugutan pa rin ang ulo. Ito pa, bakit hindi marami ang kanyang members? Bakit siya nakatira sa wilderness at hindi sa magagandang bahay ng mga fariseo at iskriba? Bakit po? Bakit? At ito pa yung kapansin-pansin. Number three, bakit hindi tila gumawa ng paraan ng Panginoong Hesus upang iligtas si John the Baptist? Gayong geographically speaking, eh pwede naman niyang dalawin si John sa kulungan. Bakit hindi man lamang gumawa ng effort ang Panginoong Jesus upang iligtas ang buhay ni John the Baptist sa kuko ng masamang babae na kinakasama ni Herodes? You see? Now, of course, hindi ko sinisisi ang Panginoong Jesus, but that's the data hindi po hinadlangan ng Panginoong Hesus ni ng kapangyarihan ng langit o ng Diyos yung pagpugot sa ulo ni John. So bakit? Wala bang malasakit ang Panginoon sa kalusugan ni John the Baptist? Oh, come on, think. So, pagdating sa prosperity gospel, pagdating sa health and wealth gospel, eh nako, ang buhay ni John the Baptist, bagsak na. At eto po kasi ano, um, hirap at takot kasi tayong tanggapin na it is not yet God's timing and will for us to completely have health and wealth ngayon dito po sa mundo. So, don't conclude na porket may ibang Christians na mayaman at nagtagumpay sa kanilang mga so-called intelligent plans at business ay mangyayari iyon sa lahat ng Kristiyano. Hindi lahat ng self-help books ay magiging totoo sa iyo. It's not general for Christians to be rich or educated and healthy. And don't judge Christian spirituality according to success in education, politics, influence, possession, jobs, and money. You're thinking it wrong and illogical if you think na porket mayaman, at matagumpay sa influence si ganito at si ganyan na kristyano ay dahil sa mas spiritual kasi siya na mas mahal siya ng Diyos kaysa kay ganito. Oh, come on. That's nonsense. Maganda pong i-coach yung sinabi ni John Calvin hinggil sa kalagayan natin rito sa lupa bilang mga tagasunod ng krus ni Kristo. Medyo malalim po ang saling English na ito, so nais ko pong pakinggan po ninyo ng mabuti at medyo dadahan-dahanin ko po ang aking pagbabasa upang inyong masundan. Okay, sabi ni John Calvin sa kanyang Institute of the Christian Religion, Book 2, Chapter 15, Section 4. Ang sabi niya po, that having during the whole course of our lives to war under the cross, our condition here is bitter and wretched. We must therefore know that the happiness which is promised to us in Christ does not consist in external advantages, such as leading a joyful and tranquil life, abounding in wealth, being secure against all injury, and having an affluence of delights such as the flesh is wont to long for but properly belongs to the heavenly life. So yan po yung sinabi ni John Calvin. At kung hihimay-himayin po natin yung kanyang sinabi, wika niya po, that having during the whole course of our lives to the war under the cross, so wika niya, meron tayong pakikipaglaban under the cross na nagaganap. At dahilan sa pakikipaglaban na mayroon tayo, dahilan sa krus, ang ating condition daw here on earth is bitter and wretched. Merong kapaitan at mga paghihirap. And so we must therefore know, dapat daw nating malaman, that the happiness which is promised to us in Christ, na yung kaligayahan na ipinangako sa atin kay Kristo, does not consist in external advantages. Sa madaling salita, eh, hindi daw po yun nakadepende o nagmumula o nakasalig sa external na mga kapakinabangan na katulad raw ng joyful and tranquil life, abounding in wealth, na lagi ka nalang masaya at talagang walang problemang darating sa'yo kasi wika ni Calvin, ikaw daw ay abounding in wealth, na talagang lagi kang yumayaman, na hindi ka dumadaan ng paghihirap. Sabi niya pa, being secure against all injury, na walang sakit na dumarating sa buhay mo, na wala mga problema, mga pagsubok, mga unos ng buhay. And wika pa niya, having an affluence of delights. Talagang wow, grabe ang tindi ng kaligayahan mo lagi-lagi. Na tila bang wala na talagang mangyayaring problema sa buhay mo. Pero sabi niya, hindi yon. Yung ganyang uri ng buhay ay hindi magaganap dito sa lupa, kundi wika niya, but properly belongs to the heavenly life. So ang point ni Calvin, habang nandito tayo sa lupang ito, hindi laging puro kaligayahan ang ating mararamdaman, mararanasan, makikita, makakaharap sa buhay. Alam natin by experience na may mga unos ng buhay, na may mga problema na sadyang hindi natin inaasahan o pinaplanong mangyari sa atin. So sa buhay na ito, wag nating isipin na laging okay ang lahat. Of course, meron tayong Diyos na pumapatnubay sa atin na nagbibigay sa atin kung sakaling dumating man ang hindi okay na sandali ng buhay. Magkagayon man, ang presensya ng Diyos sa ating buhay dito sa lupa ay hindi nag-aalis ng problema. Batang kagandahan ay ito? Kahit na may problema, basta't kasama natin ang Diyos, magagawa nating mapagtagumpayan. Ba't hindi nangangahulugan na kapag may Diyos ka, ay magiging totoo na ang health and wealth prosperity gospel sa buhay mo na wala ng problema. Na ang Diyos sa buhay mo ay tila magiging isang genie mo na anuman ang hingin mo na gusto mo na mangyari sa buhay mo ay ipagkakaloob niya. Hindi po ganyan ang relasyon natin sa Diyos. Ang ating Diyos ay hindi genie, kundi Diyos na kung saan ating pinaglilingkuran sa hirap man o ginhawa. And you see, like John the Baptist, when you stand for the truth of God, oftentimes you'll be persecuted or you'll die or you'll not always have luscious food to eat on your table. Or if you're a pastor, your church may not even grow numerically kasi hindi ka magiging sikat sa lipunan. It is possible. Pero hindi ko naman sinasabi na masama ang bilang, but sometimes Dahilan sa ang tao ngayon, ang hanap nila ay yung mga doktrina na gusto ng kanilang tenga, na kumikiliti sa kanilang mga sariling kalayawan. Ayaw nila ng mga turo na kung saan talaga maglalapit sa kanila sa Diyos sa seryosong paraan na ipapakilala sa kanilang Panginoong Hesus sa pamamagitan ng katotohanan ng Ebanghelyo na kung saan winawasak yung kanilang pag-ibig sa laman at pag-ibig sa sanlibutan. Madalas na ayaw ng mga tao ang ganyang uri ng mensahe ngayon. But of course, kung sakali man na yumaman ka, na magtagumpay ka, na nagkaroon ka ng maraming miyembro sa simbahan, it doesn't primarily or in effect na you are strategic more, na you are more spiritual and most loved by God than other Christians and ministers. No, but rather Your position and possession are primarily because of the blessings of God, ordered by His choice. Totoo na may mga Kristiyano na pinagyayaman ng Diyos dahilan sa kanilang pagsunod sa kanyang salita. But if you are in the real world and observant, natanong niya na ba sa Panginoon kung bakit mayroong mga Kristiyano na judge ng marami ay immature sa Diyos? And it's obvious, pero ang yaman niya, Why? Isipin po ninyo yun. Oh, we need Christians and preachers of the word who will be faithful and strong to God even when there is no material and physical health and wealth effects in their present lives. Now, take note yung sinabi ko, even if there is no material and physical health and wealth. Of course, ang Panginoong Diyos ay mabuti at mahabagin at pinagpapala niya tayo. Pero yung ating katapatan, pagmamahal sa Kanya, mga kaibigan, ay hindi dapat na sumali at dumepende sa health and wealth na pananaw. Sa lahat po ng mga bagay na sinabi ko pong ito, ang application po na nais ko pong pansinin po ninyo rito ay ito eh. Ang pag-ibig ng Diyos at ang kanyang impact sa buhay ng kanyang mga anak – ay hindi nakabase sa kanilang katawan at material na tinatangkilik, kundi ito'y nakikita sa kanilang pananaw at paninindigan na kahit na walang magara o mamahaling bahay at kotse, ay mahal na mahal pa rin nila ang Panginoong Hesus na kahit na ang madalas nilang ulam sa araw-araw ay sayote, na tuwing lunes ay may sahog na sardinas, at kinabukasan ng martes ay may sahog na pansit kanton, and then sa miyerkules ay sinahugan ng kamatis na lang, ay kontento pa rin sila at nagagawa pa rin nila magsambit sa Panginoon na, Panginoon, maraming salamat, purihin po kayo. But, but of course, pwedeng sabihin ng iba, eh kasi naman, kaya ganyan na lang siguro yung kanyang ulam, eh tatamad-tamad siya. Of course, hindi po yan ang konteksto ko. Hindi yan ang ibig ko sabihin. Nagbibigay po lang po ako ng illustration na kung saan kahit ang dumating ka sa ganong kalagayan ng buhay, mahal na mahal mo pa rin ang Diyos. At kung talagang kayo mapanuri sa buhay, hindi sa lahat ng araw mayroon kang pera. O mayroon kang maayos na pagkain. Maaring kayo, ganyan siguro, pero hindi lahat. And so kahit na dumating po kayo sa ganong sandali ng buhay na siguro simple na lang ang pagkain, magagawa niyo pa rin magpasalamat sa Panginoon. Bakit? Sa pagkatwika ng Panginoon, higit na mahalaga ang buhay kaysa sa pagkain. Kaysa nga sa mga tao na, oo ang dami nilang imbak na pagkain at ang mga ito ay mga mamahalin pa. Pero sakitin naman sila. Eh wala pa rin po yun. Oo nga, ang ulam mo ngayon ay beef steak o kaya ay kalderetang kambing, o kaya ay relyenong bangus, pero wala ka namang peace of mind. Kasi ang dami mong kaaway ng kapitbahay, eh hindi ka tuloy makapag-share. Eh, yung ganyang bagay sa buhay, kahit na ganyang kasarap ang mga pagkain mo, wala pa rin. Hindi pa rin masarap kainin kasi walang kapayapaan ng isipan at walang pag-ibig sa puso. Naunuwa niyo po bang point ko rito? So, Naging makitid at hangal kasi ang interpretasyon at pananaw natin sa yaman eh. Para sa atin, ang salitang yaman eh parang pera lang. Pero ang totoo, sa paningin ng Diyos, ang yaman ay ang iyong buhay, ang iyong hininga, at higit sa lahat ang iyong relasyon sa Kanya bilang iyong mananakop at manunubos. Si Jesus, kung gayon mga kaibigan, ang tunay na yaman. At hindi po OA ang bagay na yan. At kapag siya po ay nasa puso mo, ikaw ay may pambihirang kalusugan. Of course, kalusugang spiritual, nakaugat sa puso at nanonood sa isip na siyang dahilan kung bakit kahit na wala kang malaking halaga na sweldo o kaya'y wala kang up and down na bahay, eh mayroon ka pa rin kagalakan at kapayapaan. Bakit? Sapagkat si Jesus para sa iyo ang tunay na ligaya at lingap sa buhay. Siya lang at wala ng iba pa at sa Kanya ang iyong hangarin at tiwala ay may kapahingahan. Simply trusting Thee, Lord Jesus, I behold Thee as Thou art, and Thy love, so pure, so changeless, satisfies my heart, satisfies its deepest longings, meets, supplies its every need, compasseth me round with blessings. Thine is love indeed.